E, četvrto pitanje kaže imam previše imam previše kosu veliku metar i nešto da li mi je grije gre malo podsjeći te kose znači ovo pitanje govori o tome da li je ženi muslimanki e, dozvoljeno da da krati e, ili podšiša svoju kosu, skrati kosu. Ovo inače je rijedak slučaj da čujemo da, da neka žena ima baš ovoliko jel, dugu kosu. Jel. Tu se možda mogla samo zna, eh, čuti da, ili znati eh, ili da, da biva u starija vremena prijašnja, jel, da, su, da su žene, djevojke imale veliku, ogromnu, veliku kosu, uglavnom vezale su petencu. Jel. I što je opće poznata stvar kod muslimanki, jel, da, da, da trebaju što rijeđe jel kratiti kosu što bar kod nas u našim krajima jel poznat bio običaj da žene nisu kratile kosu osim jel, u rijetkim slučajima situacijama jel ne sa, sa, gledam sa šarijaske strane jel a, propis a, kraćenja kose kod žena muslimanki znači imamo ovdje dva slučaja znači a, ako govorimo o brijanju glave kod žena i kod kraćenja, kod se tu dvije rašta pitanja. Uglavnom, skoro da su učinjaci složni oko toga da da ženi nije dozvoljeno jel, da, da brije svoju glavu, znači da skroz ošiša svoju kosu. Osim kažu, jel, e, dio učinjaka, znači mala skupina učinjaka kaže da je, da je to mekruh, dok većina učenjaka ili skoro svi kažu da je haram e, osim u nuždi ako je to, ako je to darura, nužda a nužda može smisla zbog neke bolesti ili tome slično jel? uglavnom osnova je kod ženi osnova je kod ženi da ona treba da ima da pušta kose, da ima što dužu kosu i to je opće poznata stvar kod muslimana i kod muslimanki e, šta je dokaz za to? sa čime dokazuju učenjaci da žen, da ženi nije dozvoljeno osim u nuždi da da brije svoju glavu, da se ošiša na načelavom. Prenosi se od a, uglavnom učenjaci dokazuju sa tri hadisa. Pa ćemo vidjeti jel, koliko ti hadis ukazuju na to. Prvi hadis je hadis po debu Musa Lašarija radijallahu anhu. E, Mutefek alejhi, znači bilježga i Buhari i Muslim u sva dva sahija u kojem je ka, u kojim on kaže, Abu Musa Ašari kaže Berje Rasulullah sallallahu alaihi sallam mine saliqati wal haliqati wa shaqa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže je, znači, rekao da je čist od salike, halike i shaqe Ko su te žene? To su e, žene, kaže, ka salike, kaže, e, e, to je žena, kaže, koja e, nariče, odnosno podiže glas u musibetu, kada se desi neka nesreća musibet, i ona naglas viče, nariče i galami, izražavajući jel, srđbu, ljutnju, žalost zbog tog musibeta. Halika, kaže, to je ona, kaže, koja, koja se ošiša načela obrije svoju glavu zbog žalosti, tuge, nesreće koja je zadesla i šaka, kaže, a to je ona koja cijepa svoju, trga svoju odjeću zbog musibeta i nesreće. E, hadis je, znači, Botefek Alihi i e, skoro da nima razilaženja kod učenjaka da je ovo, e, da, je ovo da su ovo zabranjene radnje e, od strani žene u musibetu. Međutim, je li postavljati pitan kako se može s ovim hadisom dokazivati zabrana šišanja načela? Naravno, u situaciji, ako to žena uradi u, u kada je zadesimo sibet i nevolja, uh, hadis ukazuje da je to da je to zabranjeno. Zašto zabranjeno? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosio znači da je on rekao da je čist od onog da nema sa njim ništa od onog od one od, od, od tri vrste žena, znači od ove koja podrže svoj glas na ri, na ricajuću musibetu i nevolji, galamići dižući glas ili na ricači za umrlim, uh, druga znači koja obrije svoju glavu zbog tog musibeta i treća koja cijepa svoju odjeću. Kao reakcija na musibet nevolju koja je zadesla. Na, a, znači, postavljati pitanje kako ovaj hadis jel, a, može biti dokaz za, da ženi zabranjeno da brije svoju glavu. Jel? Znači, nije direktan povom pitanje. Znači, hadis ne ukazuje da ženi uopćeno u bilo kojoj situaciji zabranjeno obrijati glavu. Također, a, drugi hadisa koji dokazuju zabranu e, da žena muslimanka e, brije glavu svoju, da, e, da se ošiša načelavo, je hadis od Alija radijela o Anhu, u kojem je došao da je poslanik sallam, kaže, neha, da je on rekao, da Alija radijela on rekao, neha Resulullah sallam sallam, en tahliqal mar'atu ra'saha da žena kaže Allahu poslanik sallallahu zabranio da žena e, oš, da se da žena ošiša načelo svoju glavu ovaj hadis bilježi e, bilježi Tirmizi i Nesai E, sam Tirmizi kaže da u hadisu ima itirab, znači ima poremećaja u njegovom lancu prenosilaca. Također ovaj e, hadis se prenosio da iše radi Allah na sličan hadis da je Allah poslanik sam sad zabranio da, da žena muslimanka e, e šiša svoju glavu na čelavu. E, također prenosio od Abdullah ibn Abasa, e, bilježi ga Bezar. E, Međutim, svi ovi eh, hadis koji je svi od, svih ovih ashaba, u njima ima slabosti, slabi su. Znači, svi ovi hadisi spominuti od da je, eh, da je poslanik sa sam zabranio ženi da se šiša čelavo, su slabi, imaju u sebi slabosti. Nima nijedan vredostajan. Iako, kao što prenosi često termiz, jel, da je, da je amen ali, da se po ovom hadisu radi učenjaci. Također treći hadis kojim dokazuje zabrana žena da šiša svoju glavu načelavo je hadis od uh, Ibn Omara radijal, Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma, u kojim je došlo e, da je poslanik sam sam rekao lejse ale nisai halku i nema ale nisai taksir kaže nije na ženama da, da se šiša načelo misli su obredima kada su, kada su obredima hađa i umri one se ne trebaju znači nakon obreda nakon obavljena saja i umri da šiše načelo kaže nema ale, ale nisai taksir žene trebaju samo da skrate kosu i to je pojašnjeno koliko znači koliko vrh jagodice na prstima da skrate toliko, znači nekih pola centa kosi da vrhove kosi skrate jel, prilikom uh, završetka obreda hađa i umri. E, također dokazuju sa ra nekim razumskim dokazom, kažu da u stvari žena ako se ošiša načela, da tu stvari njenu unakažavanje. Jel. To je, kaže, u, u kontekstu žena u njihovom svijetu, to je poput jel, unakažavanja ženi i kaže i u tome imao ponašanje muškaraca ili obično muškarce na e, načela. Uglavnom e, uzimajući sve ove hadise koje su spomenuli, jel e, ni jedan hadis nije na stepe, na tom stepenu da se sa njim može dokazivati zabrana da je žena griješna ako bi se šišala načela, pogotovo ako ima razlog zbog to. Prema tome ovi hadisi uglavnom ukazuju na, na neki i na, na pokuđenost da žena muslimanka se šiša načelavo, Eh, iako je eh, sa strane toga ako time eh, ponaša muškarca i da tu vi, ima vid da žena što je kraće ošišana da, da je tu vid o ponašanju muškaraca s te strane jel, je bliže zabran nego sa ova tri hadisa koje smo malo prije spomenuli. Uglavnom, jel, e, nema direktno šerijeskog teksta, nedvosmislenog, jasnog, vjerodostojnog koji ukazuje da je žena muslimanka grešna da ima veliki grije ako se ošiša načela s tim da žena muslimanka treba to da izbjegava jer tu u tome jel, da može biti haram sa strane oponašanja muškaraca jer je to običaj muškaraca da oni šišaju e, kosu nakratko ili načelovo. E, e, što se tiče pitanja kraćenja kose, jel, u tome ima širine. U osnovi je ženi dozvoljeno da krati kosu. Međutim, razlog zbog čega krati kosu zbog čega se e, e potšišava ili šiša, e, ta, iz, e, zbog tog razloga zašto to radi, nekad može biti jel, dozvoljeno, nekad bit može mustehab, a nekad može biti e, pokuđeno ili haram. Pa žena koja šiša svoj kosu, e, potkraćuje kosu, jel sa ciljem da se uljepša svom mužu, a što je mustehab, Znači, to, to njino potkračivanje, kose, i šišanje, davanje, frizuri, kako se kod nas kaže, jel, u tom kontekstu je mu steham njoj to da radi. Znači, ako cilj njenog šišanja e, ili e, pravljenja frizure, e, pravljenja pletenica i tome slično, e, ako cilj uljepšavanje njenom mužu, da je onda to mustahab. A osnovni dokaz da je dozvoljeno, jel, da je dozvoljeno da, da žene krati kosu je ono što se prenosi od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su one nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam e, svoju kosu. E, time želeći jel, da ostave jel, e, ukrašavanje i sređivanje e, jer nisu imali potrebe za time. Uglavnom, znači, u ono doba, u vrijeme sahabiki, duga kosa je bio, bila, bila znak e, uljepšavanja i sređivanja žene. Znači, žena što više pusti dugu kosu, e, to je značilo da se ona time e, sređivala i e, da je bilo znak uljepšavanja, što danas ne mora značiti, jel? Uglavnom, znači, u osnovi u osnovi je dozvoljeno ženi da e, podšiša, potkrati kosu. E, Mosteha bi ako to radi e, e, da bi se sredila i uljepšala svoj mužu. E, može biti mekruh ili haram, znači haram ako ona time oponaša kjafirkinje. Ako ponaša e, žene kjafirkinje, e, i očiša se cinje da njiho ponaša njihove frizure, onda to ulazi u tešebuh bil kafirat, o ponašanje kafirkinja, a poznat je hadis vjerodosti, an men tešebe bi kaum feo minhu, onako ponaša neke ljude, oni od njih, zabranje muslimanima, jel i musliman kada oponašaju kafir, kafir ono što je specifično za njih. A danas je specifična stvar zaista za mnoge žene kafirkinje, da, da kratko šišaju svoje glave, kose, ili da daju e, čine prave nekakve frizure jel e, da što, što, što, što su čudnije i nakaradnije da time jel postaje veća moda jel pa je muslimankama zabranjeno da šišaju se sa ciljem oponašanja kjatirkinja. <clears throat> e, također, e, kada može biti zabranjeno e, ženi da krati kose, ako, je, ako one sa tim, sa tim potkačivanjem kose oponašaju određene muškarce ili uopćeno, jel, ako je način takvog kraćenja kose, u stvari osobina e, frizura i kraćenja e, kose kod muškaraca, onda to potpada jel, pod zabranjeni način potkraćivanja kose. Šta je dokada je zabranjen ženama da oponašaju e, muškarce u kraćenju kose, potkraćivanju, šišanju, e, ako time liči na muškarca, a to je da se skroz kratko šišaju, e, dokaz je hadis vjerodostajan, jel, e, Eh, koji eh, koji spomenu se Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu a koji bilježi Buhari se svoj sahih kaže la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin nisa'i wal mutashabbihat min nisa'i bir rijal eh, prokleo Allah dželle šanu kaže oni muškarci koji ponašaju žene ono što je specifično za žene i kaže one žene koje ponašaju muškarce naravno ono što je specifično za muškarce Uh, otprilike to je to jel, što što je vezano za šišanje žena na načelavo ili potkačivanje njihove kose, što se moglo reći, ovdje smo malo više odužili u odnosu na druga pitanja. Allah zna najbolje.